mukenyezi seruka abantu barabarankwegeje ntutseho em barantwengeje pe inkoko kazi ntibikisaki ikiriho seruka ibyari magera byarageruka umukenyezi seruka ni ikiganiro giha ijambo umukenyezi we nkingi y'iterambere umukenyezi seruka ikiganiro mutegurirwa na radiyo isanganiro mukije mukunzi wa Radio isanganiro kaze mu kiganiro mukenyezi seruka cuno munsi wamukurikira ku munsi nk'uyu nk'aya mango iganiro cuno munsi tuza kuyaga n'abakora akazi ko kudandaza igitoro ibyo bita abapompiste mu rurimi rw'igifaransa hakaba hamaze iminsi hibonekeza abagore basigaye bakora ako kazi abo bagore ubwo ntibatwara ikibanza abagabo muri ako kazi abo bagore bogira inyifati yihe iyo bari kubakora akazi nkako ikibano cobakira gute ivyo hamwe n'ibindi nivyo tugiye gucijya nino muri kino kiganiro cuno musi mwateguriwe na Alida Ndayikeza Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro uko ibihe bigenda birahinduka haribonekeza ubuzi butari busanzwe bumenyerewe ko bukorwa n'abakobwa canke abakenyezi aho bamwe bamwe banavyitirira amajambere muri kino kiganiro twashimye kuyaga na bamwe mu bakora akazi ko kudandaza igitoro abandi tuza gusangira ikiyago ni hamwe n'umwigisha muri kaminuza mu kwinjira mu kiganiro nyezina tubanze duhe ijambo umwigiye madandaza igitoro muri zone ya kinindo aho ni mu gisagara ca bujumbura avuga ko bitamuteye ubwoba gukora ako kazi naho atawundi mukobwa yari bwabo n’agakora. kugira ndonke aka kazi navuga yuko ari nka muyomba no mu muryango yakampaye mu kuguha aka kazi yari yakubwiye icyo uzoza gukora mu kukama ego yarambwiye ambwira yuko ntegereza kuza gukora arambaza yuko nobishobora mu bisanzwe jye mu buzima ndabona umengo nta kintu na kimwe nashoboye ndagishyizemo umwere niyo mpamvu nabonye umengo ni byiza kuko nta muntu ashobora kwicara atakazi afise nta n'akazi k'abahungu nta n'ak'abakobwa twese dukwiye gukora kandi kazi wari umaze gukora atari ibi byo kuba umupompisi nta kandi nari bwakore nariyo nari nkeza n'ishuri ubona botahura ko nk'igitigiri cy'abakobwa bari ngaha congerekanye ubona bobyakira gute bobyakira neza cyane kuko n'igihe naza barumvise yuko banezerewe bambwira ahubwo ahubwo no kurondera abandi baza kugira ngo namwe muze murarara ngaha hanyuma twe tuveho ndambwira ati yego ni ukurondera abandi ubwira nanjye nzoze ndarara nk'umukobwa ataratahura inyungu iri muri aka kazi wamubwira iki njye mu bisanzwe numenyesha umukobwa wese hama ku bahungu nabo basanzwe baba ari abapompiste mbwa bataratahura ko umukobwa cyangwa umukenyezi ashobora gukora ako kazi bo babwira iki abahungu nabo nubamenyesha yuko bakwiye kwemera yuko twese dukwiye gukora kuko mu bisanzwe iyo umuntu amaze kwigungira igakorwa wenyine akabona yuko undi adashoboye si byo namba ariko ni byiza yuko dukora twese kugira ngo twungure haba mu miryango yacu ndetse no mu bindi bintu abagabo basanzwe bakora ako kazi ko kudandaza igitoro bavuga ko atatandukaniro riri hagati yabo hamwe n'abo bagore bakora ako kazi uyu n’uwo twasanze kuri sitasiyo iri muri zone musaga muri komine muha turafite abakobwa n'abagore bakora akazi k'ubupompisi nka kuri sitasiyo bamaze igihe kinini mu kazi ka minsi yose babikora gute mubona inyifato yabo imeze gute muri icyo gihe baba bari mu ikonje mba muca mubasubiriza muri icyo gihe bari mu ikonje ca turondera abandi babarampurasa gatoya bagarutse bagacyosubira gukora ko bigenda ku kazi ka sitasiyo kubera akazi niko ashobora guhagarara kuri sitasiyo baba bakebuze baba ari bakeya birashika nk'umugore akagwaza umwana iyo hagwajije umwana nawe bice bigenda gute iyo agwagiye igihe ashobora kubura umupompise aza kumurabi akaba arakorera kuri iyo minsi yiwe kuko n'abakenyezi baza gukorera ngaho bumva bobo ntibidoga canke barafise ingene bashobora gushikiriza nk'ivyumviro byabo iyo babonye abakenyezi batabikora neza bisi ivyumviro bavuteza gushikiriza ukuntu bameze bose basanga bakorana neza umwe wese gufata ku mahera yiwe ashyira ku ruhande bagakora neza bakatana ama eshanje abakenyezi tubasanga ari abapompiste gusa cyangwa hariho no mu bindi bisata harimo abandi bakenyezi ngahanye kuri sitasiyo yanyu kuri sitasiyo abakenyezi gusa mu bisata by'amaguru pompiste gusa umujera n'umugabo nta na rimwe barigira mutwarwa n'umugore Oh, mubona yuko iyo hatwara umugore nk'umujera wa sitasiyo hari ikintu cyohinduka yego hari ikintu cyohinduka bibaza yuko ari nk'igiki cyohinduka ari nk'umujera w'umukenyezi ni nk'uko ashobora eh, gufata ibintu by'abandi neza kubera akenshi abakenyezi barakunda gufata ibintu by'abandi neza mm. bakunda kwitera amamanka cyane nk'abagabo kubera umugabo wewe cyakora bakabona ikintu cyiza cyatura amahera y'abandi nibuka ko asubizamo mm. umugore we avuga ati iby'abandi bigume ngaha bikwiriye kenshi basanga bafite amamanka basanga byabo bikwiriye kuri ibyo bivugwa n'uyu mugabo akorana n'abo bagore mu kudandaza igitoro ko bakora ako kazi neza biremezwa n'uwo twasanze ngaho kuri iyo sitasiyo ariko aragura igitoro rwose ubwo bwa mbere mbonye abigeme badandaza igitoro bamaze gutembera ku masitasiyo atari make nk'aha mu gisagara urabona yuko uwo mwuga abakenyezi nabo nyine basigaye bawukora ngaha rero kuri sitasiyo musanze usanze hari umwigema ariko arakora ako kazi kandi mbona yanyakiriye neza byagenze neza nta kibazo nk'abo mumaze kubona ahandi mwagiye muratemberera ngo mugerageje kugereranya mubona hagati y'abigeme cyangwa abakobwa bakora ako kazi tukavaho duhimbawe rero mbona yuko barakora vurema bigashimisha abatwe tuje kubashorera ndibaza yuko babandanije ukunye sava petetre bahava bakuramo n'abo bagabo usange kuri aya masitasiyo hasigaye hatanga igitoro abakenyezi gusa azi yuko abakenyezi aho bari usanga abantu bakunda kuhagendera ni byiza ushyitse nko kuri sitasiyo ubwira ugura icyo gitoro ubona yuko umenga wogurira iyo pomo ifiswe n'umugore gusumba ipomu ifiswe n'umugabo kenyezi ni byiza je nivuge ka bugabo je kuri sitasiyo nkabona iyi pomu iri k'umukobwa iyindi iri k'umugabo je noja kuri iri k'umukobwa kuko nzi yuko yakira neza nta mirabyo afise wumva ngira n'abandi sinzi ingene babikora gaje agatwe kanje umuntu umengo noca ntumbera ahantu hatuye uwo mukenyetsi. hariho n'abashinga naye bamwe bamwe babona yuko ako kazi koba kadahuye n'imico y’i Burundi mwebwe mubivuga kwiki oya iby'imico nuko vyibagera gatoya kubijanye n'ibintu by’ubuzi akazi kose n'akazi kakubeshaho rero umwigeme abonye ati by'akazi ko gutanga igitoro kuri sitasiyo ndagashoboye imico y'ikirundi niyo mubiri intambamyi igikuru ako kazi yogakora neza agashimisha umukoresha agashimisha kandi nabo bakibaza kumushorera rero abo bagabo bibaza yuko akazi ko gutanga igitoro ku bakenyezi aha ku masitasiyo idahuye n'imico buri umwe ukwihenda ko akazi kose nk'uko ndabivuze ni akazi kakubeshaho iyo ako kazi kariko karakorwa n'abakobwa cyangwa abakenyezi nta bibazo ashobora kugirana n'abakiriya baje kumushorera tujye nibaza yuko nta mbamyi nini bogiranira igikuru ni uko akazi kiwe ugakora neza umukiriya aje kumubaza amariti yanywesha hama akamuha icyo gitoro ciyo kumwe rero twe abakiriya agwaye igitoro c'umuha amafaranga sinazi yuko ari namba mezi nini bogiranirira muri icyo gihe nk'abakiriya bamwe bamwe canke abaza kugura icyo gitoro bashobora kuza bararenza ko uduhera dukenya kuko babonye ingene bakiriwe ibyo bihora vyibonekeza nka mwebwe iyo mugiye gushorera umu umukobwa cyangwa umugore mbuze ko muhande bantu niko ndabesha bana nk'ubunye igitoro cyaraduze urenze uca kunyeje igitoro ubusa iyo amara itushaka gushyira mu modoka mbere kuvuga yuko waca umurengereza ko kubera ngo ari umwigema cyangwa umupfasoni amenyo biragoye kuko buragoye pe Alexis Ndabarushimana yakurikiranye ivyigwa bijanye n'imibereho y'abantu akongera akaba n'umwigisha muri kaminuza avuga ko kubona bigeme canke abakenyezi bakora ubuzi butandukanye n'ivyo bakora kera ngo vyatumwe n'ihinduka ry'imibereho aho bamwe n'abandi bafashanya mu kurondera ivyobeshaho umuryango uravye mu kibano ukaraba mu myaka yaheze muri kahise k'amasosiyete uko abaho aba afise uko yitunganije uko atunganya ibikorwa uko atunganya imiryango byarabonetse neza yuko nk'uko n'abandi bahinga babivuze harimo nk'umufaransa yitwa giroshe yavuze yuko ata sosiyete n'imwe ishobora kuguma hahandi yamihinduka buri mwanya buri segonda natwe rero ngaha mu burundi sosiyete yacu yabaye gutyo yagumye ihinduka uko imiryango yari itunganijwe mu myaka yaheze kuri ba sogokuruza ubu ntibishoboka yuko iguma itunganijwe nka kujya nyine ubu munsi rero aho hariho nk'icyo ni ukwita igabangana ry'ibikorwa mu muryango cyangwa muri societe mu w'umufaransa yitwa Aimé Durkheim yavyise ko ari la division du travail uko vyari bimeze wasanga kera hariho ibikorwa bigenewe gukorwa n'abahungu ugasanga hariho ibikorwa bigenewe gukorwa n'abakobwa ariko ubu rero kubera yuko muri sosiyete yo mu Burundi bitakunze yuko tuguma twiyugaranye tuguma turi twenyene byagezaho ivyo bihinduka ugasanga hariho ibikorwa ubu munsi abahungu n'abakobwa bahurirako kandi birumvikana yuko ubu imiryango ibaho itunzwe n'ivyo yimbura ubu rero byarabonetse yuko bitagishoboka yuko umugabo aba ari mu rugo aba ari we ajya gukora wenyine hanyuma ngo umugore agume mu nzu ni ukuvuga yuko byabonetse ko hariho ubuzi butuma umwimbu cyangwa icyo igishobora kubeshaho imiryango cyiyongera byarabonetse yuko uyu munsi n'abakobwa n'abakenyezi nabo nyine bategerezwa kuva mu kigo bagahagarika kuguma bitwa abayinarugo bakagenda kwirwa umuntu ahagaze ariko ubu biraboneka ko abakobwa barabukora mugabo ikibitera ni uko ubu biboneka yuko kugira ngo umuryango ushobore kubaho ni uko umugabo n'umugore abahungu n'abakobwa bateguza gusohoka bakava mu rugo bakava mu kigo bakagenda bose kurondera none twavuga yuko ari nk'ubukene bwoba bwarateye mu miryango butumaho umuntu akora icyo atari yaragenewe gukora kera oya jose nuvuga ko ari ubukene gusa naho nabwo nyine burimo kuko tuvuze ko ari ubukene gusa icyo cyoba ari ikibazo turabye mu nzira imwe mu nzira y'ubutunzi gusa kandi n'inzira ijyanye n'ibintu by'ikibano ukuntu imiryango itera imbere ukuntu imiryango ihinduka ukuntu uburyo bwo kubaho buhinduka naho umuntu ati tuyoza kubivuga aravyo ariko hariho n'ukuntu la sosiyete yagiye ihinduka igahinduka bivanye nuko itaciyugaranye urabona abantu bararaba ama television urabona ubu abantu bari mu bihugu byitwa ko biteye imbere bagoma binjira mu bihugu vyitwa ko bitaratera imbere cyane bakaguma bakangurira abantu kumera nkabo bati n'umukenyezi arashoboye n'umukenyezi arashobora gukora ivyo rero biraheza bigatuma mu Burundi duca dusubiramo tukaraba tuti ibyo ari byo byose kugumiza umukenyezi mu nzu si byiza. iri ko asohoka nawe hanyuma aba baba muri iyo sosiyete rero nibo baheza bagaca bamenya ukuntu biyadabuta bamenya ukuntu bahindura ukuntu bategerezwa kubaho nayo mu karanga hariho ibintu bishobora guhinduka n'ibintu rimwe na rimwe usanga bidahinduka nka kujya turamukanya nk'uko tuvuga ukubona turamukanya amahoro ibyo biri mu muco w'ikirundi kandi mu burundi honyine niho baramukanya gutyo urumva nk'ibyo si ibintu bishobora guca bihinduka ngo ni ukubera yuko twabonye uko abandi baramukanya mu bindi bihugu muko hariho ibindi bintu byari bifitiye akamaro abantu kera bivanye n'ibyo bihe barimwo bikaba byari mu muco w'icyo gihe ariko uyu munsi bikaba bitagikunda ko ibyo bintu biba bigifise agaciro mu muco niko bimeze urumva rero si ukuvuga ngo ngo ko umukenyezi asigaye yaje gukora akazi kuri sitasiyo ngo umuco wacu uraheze turagowe oyaye ahubwo ni byiza kuko bira biraboneka yuko hariho kera inguvu umuryango waba ufise mugabo ukaguma uzugaraniye muhira izo nguvu nazo ziba zikenewe aho kuguma tuzugaraniye mu nzu gutwara inda kuvyara guheka umwana koza umwana gushusha amazi y'umugabo no munsi y'urugo ivyo vyari bifise agaciro kera mugabo ubu hariho ibindi bintu byabonetse yuko umukenyezi ashoboye bija hejuru y'ivyo bintu mugabo naho uri umukenyezi akwiye guca yicunga ntavuge ngo nagira ngere nti burya nta mpungenge zuko umukenyezi umuhinzi cyangwa umukobwa ashobora gutwara ikibanza cy'umugabo yari asanzwe akora ako kazi ntawovuga ngo ngo umukobwa cyangwa umukenyezi ngo abatwaye ikibanza cy'umugabo oya ahubwo icyo kibanza nyine kiba cyari gisanzwe ari guyiwe umugabo yari yaragifashe kera abitwara byose atwara guyiwe atwara n'ibitariguyiwe byose arabigumya ubu nta nkeka yuko imiryango iba imeze neza ari imiryango usanga umukenyezi mu rugo n'umushinga ntahe wiwe bose bafise icyo binjiza ubu haragezaho umukenyezi nawe asohoka akagenda agakora ntabatwaye ikibanza cy'umugabo ni ukumva ko kiba ari ikibanza ciwe ahubwo kera yari yarabuze bivanye n'uko umuco wari umeze icyo gihe mugabo uwo muco uyu munsi ukaba atawo wushira mu gaciro Nari mvuze ngo kwicunga ego hari ibindi byabayeho mu kibano ngaha mu Burundi aho ushobora guca usanga umukenyezi nawe ashobora guca gumuka mm. ati kera nahora ngusaba none ubu kutansaba uravuga naje mvuge ugasanga harabaye ibibazo mu rugo aho uri umukenyezi ategereza nawe kuhagabira nubwo agenda ku kwipompo guca amahera agahembwa akazana umushahara muhira yibuke yuko ari umukenyezi mu rugo yegume yibuka ko mu rugo hariho umushefu ni ukuvuga umushinga nawe wiwe ntahave yiyumvira ngo reka rero mpindure mfate ikibanza ciwe nawe ahindukire aze gufata ikibanza cy'umugore la stabilite y'urugo ni ukuvuga kuba urugo rubaho rutekanye nuko haba hariho uko kubahana uko kumenya umwe wese mu rugo uruhara afise no kumenya ikibanza aciwe ibyo twabyita yuko ari inyifato umugore akora ku kazi k'ubupompiste yogira ageze mu rugo iwe ageze mu rugo iwe ntacyo avuga ati ko nanjye nkora ngahembwa ubu rero dusigaye tungana ubu rero rindira nanjye ndakubwira ukuntu ibintu bigenda mm. uca ubyumva nawe iyo bitanguye kumera uko abagabo nabo bari basanzwe bakora ako kazi mubona bo kwakira gute abo bagore twokwita ko ari bashasha abo bakenyezi bashasha abo bigime bashasha bariko batangura kwinjira muri ako kazi bo bakira gute bo batahura gute twebwe abagabo turakwiye gutahura yuko umukenyezi hari hico ashoboye byarabonetse ahatari hake unaretse no gukora no kuba umupompiste ugerageje no kuraba n'aha hafi mu kibana aho turi urabona umukenyezi w'umusirikare urabona umukenyezi w'umupolisi urabona umukenyezi mu bundi buzi bukomakomeye abashinga amateka abashikiranganje kandi biraboneka ko ibyo byose nibyo abagabo twebwe dukwiye kurabiraho tukabona ko umukenyezi ashoboye tukamenya yuko aho turi umukenyezi aje kuhakorera abagabo basanzwe bakora bakora ku mapompo urabona ko arakazi karuhisha kuko sindigera mbona bicaye bama bahagaze ahubwo bakwiye kumenya yuko kwakira neza abo bakenyezi nabo bigeme baba baje gukora muri ako kazi bakwiye rero kumenya yuko bakwiye guca buzuzanya kuko gushika uyu munsi nta muntu yoba akivuga ngo iki kintu atari umugabo nta umukenyezi yo gikora cyangwa umuntu avuga ati aka kazi atari umukenyezi agakoze nta mugabo yo gakora nibaza ko ari nko mu bintu byo mu buzi nk'ubwo professionnel cyangwa ivyo vy'imyuga biramaze kuboneka yuko bose bashoboye nibaza yuko abagabo b'abapompiste bari baramaze kubifatira ubwo rwego rw'akazi bakwiye kumenya neza yuko n'abakenyezi n'abigeme bashoboye kandi noneho nka jewe nsanzwe njya kunywa igitoro kugura igitoro ku masitasiyo atandukanye nkabona ko abakenyezi cyangwa abigeme bahari ndabona yuko urabye ukuntu batwakira n'ukuntu baduseriva igitoro nta kintu na kimwe jewe ndigera mbona umuntu yovuga ngo ngujya mukobwa ntashoboye cyangwa ngujya ko ari umukenyezi ntashoboye ahubwo bo nibo banabikora neza gusumba n'abahungu mbere ba nyine amasitasiyo nabo bo bakoresha neza gute abo bakenyezi n'abigeme kuko n'abakozi bashasha bikenewe kumenya ingene umuntu yotunganya akazi kabo neza kuko hariho nibyo basaba abagabo batari bahora babasaba kuko hariho nk'ibihe baba bagezemo bitaborohereza abo banyene amasitasiyo bakoresha gute neza ico ni kibazo ni kibazo gikunze guteza ingorane abo bantu baba bagengwa n'amategeko y'akazi urabona umuntu abafise uburenganzira nk'umukenyezi yibungenze abafise uburenganzira bwo kuja mu akaruhuko ivyo rero birakunda gushika cyane mu buzi mugabo rero nabo abakoresha bikorera utwabo benshi usanga batabikurikiza ndazi neza yuko nko mu mabanke ivyo vyuko umukozi yaja kwicara muhirame ukwezi kumwe n'inusu ataribaruka kizubira kicara ndazi yuko hamwe n'abandi ba prive ntibavyubahiriza ariko icyo umuntu yoshira imbere nuko umunsi sinovuga ngo iciyumviro mfise n'icuko nabo bantu boca bakora nko muri leta kuko bo baba bariko bararondera inyungu baba bariko bariko barahiga ukuntu bakwiza amakori batanga muri leta sinoca ndabafata mpiringo nabo nibagire nko muri leta ubwo nyene oya ahubwo bogerageza bakaraba ukuntu ntakwiye kuruhuka ngo noca mpomba urumva iyo biba byagiye biragenda gutyo hariho igihe natwe no kuvuga tuba tutanavuze mu gihe abari abakoresha baba icyo gihe bari kuba baravuze bati ntukeneye kuruhuka nta karuhuka ukeneye umukoresha w'umugabo aba akeneye kuraba neza ukuntu inyungu ziwe ariko ararondera n'inyungu z'umukoresha w'umukenyezi ariko arakoresha aba akwiye kurondera aho zihurira kandi aho zihurira hariho kuko uko kwibaruka bibaruka kubera yuko haba hariho imiryango yashinzwe kandi igihugu cyose gikomera iyo gishingiye ku muryango ni ukuvuga yuko uri umukoresha w'umugabo ugatoteza abakozi bawe b'abakenyezi ukwiye kumenya yuko uba uri kurakorera nabi igihugu cyose kandi uba uri kurakorera nabi isi yose isanganiro twibutse bariko baradukurikira ko ari ikiganiro mukenyezi seruka kikaba cerekeye akazi gasigaye gakorwa n'abagore kari karitiriwe abagabo turiko tuyaga n'abadandaza igitoro abo bita abapompiste mu rurimi rw'igifaransa abo twasangiye ikiyago baboneyeho n'akaryo ko gutera kamo abadandaza igitoro canke abakoresha abo bagore muri ako kazi akamo notera abakenyezi n'abagore bakwijukira akazi ko gupompsi n'akazi kameze neza cyane kafasha umuntu wese ni igiki coroshe gukora mu kazi k'ubupompisi kitokorohera mu bundi buzi akazi k'ubupompisi karoroshe cyane kubera n'amapompe n'ibintu pompe elegitoronike urakompoza gusa arakwereka umunsi umwe icyo ubikora ukakikompoza umuntu amakiriya akeneye niba akeneye cya dimiri ni ugukompoza kuwusaba mu minota ngayo wowe uhejeje guserva igitoro abandi bagabo boba badatahura umukenyezi ujya gukora akazi k'ubupompisi wo mubwira iki ko baraba ko abakenyezi barashobora gukora ubuzi bwose batabure ko n'abakenyezi bashobora gukora akazi k'ubupompisi kandi cyangwa akazi ko mu biro mu nzego zifata ingingo mu masitasi nabo mu batera akahe kabo mubona boza baraha ubuzi abakenyezi cyangwa boza baraha ubuzi abashinga ntahe babuze abakenyezi n'abashingana bakarangaza mirongo itanu ku ijana mirongo itanu ku ijana kubera bose akazi kuko ku sitasiyo hanyuma nk'abakenyezi nabo bobandanya bifata gute kuri ako kazi boba baronze iyo baronse akazi bakuca bigenza neza gucungera inzu y'abandi n'amahera y'abandi no gusonera mu kiriya buze n'abasamaza ku kazi kubera rero kenshi ari abantu baba bashaka gusamaza umukobwa ati ku pompi umukenyezi ashaka kumubwira ibintu bitazwi niyo bakwirinda irinda bagira iyihe nyifata bo bogera nyifato nyene ubaza umukira gusa ikitora akeneye akababwira icyo akeneye ariko nabaze kubabwira ni majambo guverinoma bubandanya bakoresha abakenyezi n'abakobwa kuko twese turashoboye ukuntu nabisanze umuntu wese akwiye kwiyemera ati jyewe ndashoboye agakora umva duhamagarira abantu bose n'abakoresha bose guhamagara abakobwa n'abamama kugira ngo bashobore gukora turabona umengo mwigema arenze aronka ako kazi yo gakora n'umutima mwiza akagakora neza urumva karonsi ukavuga ati jaka y'akazi n'ak'abagabo sinugakora urume ngo uri kurihenda igikuru akazi n'akakubeshaho kuja kwiba ukaja mu zindi ngeso zidatomoye baransohoka akazi ko gutanga igitoro ugakora neza ugashimisha abakaguhaye nabo bakiriya baza kukwitura kugira ngo ubatunganirize kamanotera ba n'amasitasiyo ni uko bagerageza mu bakozi bakoresha akazi barashiramwo abakenyezi urumva abakenyezi baratuma abakiriya boroherwa boroherwa mugabo bumva ishaka ajya kuja kuri iyo sitasiyo kubera hasanga igitsina gore murazi yuko muri maketingi kenshi ahantu hari umwigeme hahurumbira abantu umva rero banya n'amasitasiyo raba azi nuko bavuga bya tarani purusa akazashyiramo abakenyezi kugira ngo abakiriya baze bumve yuko mu gifaransa nuvuga ati ata disikiminasiyo irimo abakozi bose ari igitsina gabo ari igitsina gore bashobora gukora ako kazi kandi abantu batera ni bakwama bakorana neza igikuru ni uko twebwe abakiriya tuje kubitura ngaha duhimbawe ntibabajyagagura ngo ni uko ari abakenyezi ariko bakorana neza nk'uko nyine wari urundi mugabo ariko barakorana twebwe gusa badufashe tubahaye amahera batwakire neza hanyuma bashimishe n'ubakoresha ari wenyine sitasiyo byumvikana rero ko umuti w'ivyo si uwo kubakumira si uwo kureka kubakoresha n'aba baba bafise amastation d'essence bakwiye kumenya ko ahubwo bakwiye kugira ingene batunganya akazi neza bavyumvikanyemwo nabo bakenyezi baba bakoresha ariko narabatera kamo nabone kuko biraboneka yuko mu mastation aho tuja abakobwa si benshi mu kazi kandi abo tumaze kubona biraboneka neza yuko basa n'abagakora neza nino ngaho ikiganiro mukenyezi seruka cuno munsi giciye kigarukira ndashimiye abo twasangiye Santiago nongera ashimira wewe waduteza abiri Alida ndayikeza nari nabateguriye iki kiganiro ndabikebanuye naho ubutaha cyari ikiganiro mukenye diseruka mukenye ziseruka ikiganiro mutegurirwa na Radio Isanganiro